katika aya inofuatia Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa fakihatin na vile vile watu hao wasabiquna sabiqun watapata nini watapata e, ni matunda mimma yatakhayyarun kama vile ambavyo watakayoyapenda yatakhayyarun watakayoyapenda wao wenyewe wa fakihatin na vile vile watapata matunda mimma yatakhayarun katika hali ambayo ya wao watakayoyapenda walahmi tayr na isitoshe watapata nyama za ndege tayr bimaana ya kwamba kuna ndege kama ni ndege yani birds kuna mnyama kama ni mnyama kwa hivyo nyama hizi zinatofautiana ukila nyama ya ng'ombe tofauti na ukila nyama ya kuku kuku yuko katika jamii ya ndege ukila nyama ya mbuzi tofauti na nyama ya kanga ukila nyama ya, ya, ya kondoo tofauti na nyama ya njiwa nyama ya nini almuhimu hapa wanatajwa ndege walahmi twairi na vile vile watapata nyama za ndege mimma yashtahun kama vile ambavyo yashtahun watakavotamani yashtahun ishtihar yani kwamba mtu katamani kupata ndege e, yani, yani nyama ya, ya, ya, ya, ya, ya kanga nyama ya njiwa nyama ya bata mimma yashtahun kama vile ambavyo watakavyokuwa watakavyotamani wafakihatin na watakuwa na matunda mbalimbali mimma yatakhayarun kama watakayoyapenda anasema ibn kathir katika tafsiri yake wa hadhihi alaya dalilun na aya hii yaonyesha ala jawazi akli alfakiha inajuzu kula matunda ala sifati takhyiri laha katika namna ambayo wewe utakavyopenda takhyiri laha yani utakavyoyachagua yale matunda ukipenda nanasi kula ukipenda embe kula ndizi almuhimu takhyir laha iko nafasi ya mtu kuchagua matunda anayoyapata na ulaji wa matunda ndugu zangu waislam kwa kesho akhera hakutokuwa na dhawabiti zozote yani dhawabiti ya kusudiwa ni a usile zaidi ya embe moja usile zaidi ya ndizi moja usile zaidi ya machungwa mawili usile a ni kwamba watakula tu watu ama hapa duniani unaweza ukaambia bwana kwa siku e, upate ndizi hii moja, papai nusu, chungwa moja. Yani usije ukala ndizi tatu, usije ukala papai zima eh, utaharisha kweli kweli, usije ukala machungwa matano, usije ukala mananasi nanasi zima kwachu kwachu kwachu. Yani kuna dhawabit katika masala ya ulaji wa matunda na kuna baadhi ya wataalamu nimewasikia, lakini hakuna, si kama utafiti wao umekuwa wakisawasawa, wanasema kwamba ulaji wa matunda uchague tunda hili moja eh si kama research yao imekuwa vizuri kwamba wewe leo ule nanasi tu kesho ndo utakula ndizi kesho kutwa mtendegao utakula machungwa lakini usichanganye chungwa nasi tikiti na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi eh ndio hayo tulosema kwamba akili za kuambiwa eh na <laughs> za kwako eh, ongeza kwa hiyo watapata matunda wa fakihatu mimma takhayyarun kwa jinsi ambavyo watakayoyapenda walahmit tayri na nyama za ndege ndege ambao kama tulivyoeleza mimma yashtahun kama watakavyowapenda watakavyotamani kutamani katika hali hiyo ni kweli kwa mujibu wa ushahidi wa hadithi ambayo iko katika eh, amesahihisha Albani katika Sahih al-Jami حديث يا أنس بن مالك أنا سمع أن رسول صلى الله عليه وسلم سئل عن الكوثر أليوليز ونمتم صلى الله عليه وسلم كوسو الكوثر إنا أعطيناك الكوثر فقال أكسما نهر أعطاني ربي نئمت أمبو الله أميني فمولا وانغو عز وجل في الجنة بيبوني أشد بياضا متهو نموه بمنو مجياكي minallabani kuliko maziwa na vile vile wa ahla minalasal na ni mto ambao ni mtamu sana kinywaji chake kuliko asali fihi ndani yake kuna tuyurun kuna ndege tuyurun kuna ndege ambao anaquha shingo zao ndege hao kaanaki jizr ni kama vile shingo za ngamia kwa hivyo ndege tu huyo shingo yake kama unapoona shingo ya ngamia ndio shingo ya ndege kwa hiyo hii inathibitisha ya kwamba peponi watakuweko ndege na huyu mtu aliyoingia peponi sabiquna sabiqun anaambiwa walahmin tayri mimma yashtahun atapata ndege kama vile ambavyo atakavotamani akitamani ndege sampuli fulani atampata sampuli fulani kisha Allah subhanahu wa ta'ala anasema miongoni mwa mambo mengine utakayoyapata sabiqon ni katika aya nambari e, ni 23 22 Allah anasema hurun ain kaamthali lu'li'il maknun watapata hawa sasa wanakuja katika sifa za mahurlaini hawa kwa Kiswahili tunasema hurun ain nini maana hurun ain ilokusudiwa hapa ni wanawake hawa lakini wanawake hawa wanakuwa na sifa maalum sifa hii ni inaendana na macho macho yao ni makubwa alafu ni mazuri kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akaeleza kwamba wanawake hawa watakuwa katika hali ya hurul ain yani uzuri wa macho na, uzu, na ukubwa wa macho na vile vile kwa maana ya sura lakini Allah subhanahu wa ta'ala akatoa ufafanuzi mwingine mzuri kabisa e, katika sura nyingine e, sura gani hapa e, surati as-safat tutarudi kule kama mwanzo katika surati as-safat Allah subhanahu wa ta'ala akatoa sifa za hawa walokusudiwa hapa hurun ain nasema katika nam katika surati Safat aya nambari 48 anasema Allah subhanahu wa ta'ala wa indahum qasirati at-tarfi'in na watu wa peponi watakuwa na wanawake ambao wana sifa ya qasirati tarf ni wenye kulinda au kuinamisha macho yao kama alivyosema ibn kathir katika tafsiri yake bimaana ya kwamba e, wanawake hawa qasirati tarf watakuwa ni wanawake ambao e, afifati afifati yani kunakuwa na ile hali kama kuona haya eh, mtu ainamisha chini macho eh. kwa hiyo wanawake wao watakuwa na khas eh, wata, wa, wa, sifa zao ni khasirati tarf bimaana ni kwamba walikuwa wanainamisha chini macho yao kama alivyosema bin kathir ay la yandhurna ila ghairi azwajihinna hatoa wanawake hao hawatowatazama isipokuwa waume zao tu basi كما قال ابن عباس ومجاهد وزيد بن أسلم وقتادة والسدي وغيرهم نتمكه لعين أي حسان الأعين عين حسان الأعين يعني كسكيا حور عين تسهي عين مناكني ماجو مزوري au dhakhamul ayun macho makubwa lakini tafsiri ya kwanza ni nzuri zaidi ikiambiwa ainun neno nini maana ainun maana yake ni kwamba hasanul ayun yani macho mazuri lakini vile vile inafasiriwa kwa maana macho makubwa almuhimu watakuwa na macho mazuri macho makubwa kwa hiyo hawa ni wanawake ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewaelezea akasema e, kaannahunna baydun maknun wao watakuwa ni kama vile mayai ambayo yalokuwa yamehifadhiwa baydun yani yai maknun limehifadhiwa nini maana yake maana yake ni kwamba hao al-abdanu bi ahsani al-alwan rangi za mili yao wanawake hao ni ahsanil alwan ni rangi nzuri mno kuliko rangi nyingine zozote akasema bin Kathir katika tafsiri yake kwamba neno hili kaannahunna baydun maknun ni bayadhu albaydu hina yunzau qashrahu yai yai ukilichemsha ukitoa gamba lile sasa sasa kile kinachofuata sasa, rangi yake unaiona ile nyeupe pepepe, yani weupe pepepe. Sasa hii ndo rangi hiyo, kaannahunna baidhun maknun, rangi ya wanawake hawa wa peponi itakuwa ni kama vile yai ambalo lilokuwa limehifadhiwa. Wakhtarahu ibn Jabir, ibn Jarir, ibn Jarir vile vile akaizungumza kauli hii, faqal, akasema walqashratu ulya ama lile gamba la juu la yai yamsuha janahu at-tayr ndege huyu ndege yeye ndio alilitotoa lile yai au kuku basi mara nyingi huwa eh, yai lile linaguswa na mbawa za yule ndege na walushu watanaluha alaidi na isitoshe ndege yule au, ta, au nde, yani kuku yule ametaga katika kitenga maalum basi kile kitenga au tutasema ile nyumba ya ndege eh, majani majani yale miba miba inaigusa ile yai lile na vile vile mikono inabidi yai lichukuliwe lipelekewe hapa lakini bikhilafu dakhiluha likeshamenywa basi unakuta kitu kilichokuwa safi kabisa kwa hivyo wanawake hawa peponi wako sampuli la yai lichemshe sasa ile ndani pale unapokutana na ile rangi nyeupe ndio rangi yao ama huku juu huku rai yai hata likuwa jeupe inakuwa weupe ule hauna thamani kwa sababu mara huyu kalishika mara ndege yenyewe kalichezea hivi almuhimu maelezo ya wanawake hawa ni marefu ni mengi hatuwezi kuyamaliza lakini labda e, tumalizie katika Eh, surat Ar-Rahman vile vile Allah subhanahu wa ta'ala akawa ametaja anasema katika surat Ar-Rahman Allah subhanahu wa ta'ala anasema fa bi ayi ala'i rabbikuma tukadhiban fihinna khasiratu tarf vile vile watu wa peponi watakuwa na wanawake ambao wenye kutuliza macho yao e, lam yutmithunna insu ni kwamba wanawake hawa hawatakuwa wameguswa na binadamu wote kablahum kabla ya hawa wamezao wala jan wala vile vile majini ibn kathir katika tafsiri yake akaeleza ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala aliposema qasirati tarf yani wanawake wenye kutuliza macho yao ai ni ghadhidhati ghadhidati kwa maana ni wenye kuinamisha macho yao Allah anasema وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن kwa hiyo wanawake wa peponi watakuwa ni wanawake ambao wenye kuinamisha macho yao an ghairi azwajihinna hatowatazama zaidi ya waume zao fala yaraina shay'an fil janna ahsan min azwajihinna wanawake wa peponi hawatawaona zaidi ya uzuri kuliko waume zao yani mumewe tu ndo ataona kwamba ni mzuri na mwingine yeyote hamuoni kwamba ni mzuri qala ibn abbas wa qatada wa ta wakasema kwamba urida imepokewa anna alwahidata minhunna mmoja katika wakeze wa, yani wake wa peponi atamwambia mumewe taqul e, libaliha wallahi la ara fil jannati shay'an ahsanu minka mimi wallahi sijaona katika pepo hii kitu kizuri zaidi kuliko wewe wala fi yani, yani, yani mzuri zaidi kuliko wewe wala fi jannati shay'an ahabbu ila minka ilayya min, minka na sijaona mwingine yeyote wa kumpenda zaidi kuliko wewe falhamdulillahi alladhi ja'alaka li wa ja'alani wa ja'alani laka namshukuru Allah ambayo amenijalia mimi ni wako wewe na wewe ni kwangu, kwangu mimi bimaana ya kwamba peponi ndiko kutakuwa kuna maelezo ya uhakika hapa duniani watu wadanganyana tu mimi ni wako wa milele ukinipasua hapa tutaishi milele leo na duniani na kesho akhera lakini kesho akhera ndio kutakuwa na uhakika kwamba mwanamke anamwambia mumewe kwamba e, Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala laka li na wajalani laka amenijalia mimi ni wako na wewe eh, ni wangu mimi kwa mimi na akasema ibn kathir katika tafsiri yake kwamba wanawake hao hawajaguswa eh, na waume wa kibinadamu wala majini kabla wao bal hunna abqar uraba atrar ni watakuwa ni bikram katika hali ambayo yatakuwa wao umri wao ni mmoja hakutokuwa na suala la kwamba mume ati kamzidi mke umri na mke kamzidi yani kamzidi umri nani mke haya ni mambo ya kiduniani na inawezekana ikawa mtu akasema kwamba ah mimi nataka kuwa mtu mzima eh, kwa sababu mtume kaoa bi Khadija eh, bi Khadija alikuwa na miaka 40 hadithi ile ni dhaifu haikuthibiti kwamba ati bi Khadija alikuwa na miaka 40 na bwana mtume alikuwa na umri huo sasa ni mambo ya kidunia haya vipi wewe mbona umeolewa na mzee eh, duniani mwanamke sasa ah, bwana huyo huyo mzee lakini eh, ana maokoto sasa kesho akhera umri wao itakuwa ni urban atraba وقد روى مسلم عن محمد بن سيرين قال نسمع إما تفاخروا وإما تذاكروا kwa vyovyote itakapokuwa ni kwamba arrijalu aktharu fil janna am nisa yani anauliza swali je wanaume watakuwa ni wengi kesho akhira peponi au wanawake watakuwa wengi kesho akhira peponi faqala abu huraira abu huraira akasema akamjibu ya kwamba awalam yakul abul qasim je kwani hukumsikia abu abul qasim kwa maana mtume sallallahu alaihi wasallam akisema inna awwala zamratin tadkhulul janna kundi la mwanzo litakaloingia peponi litaingia ala surati alqamari lailatul badri katika ile sura yani, yani vile wanapong'aa ni kama vile mwezi 13 14 na 15 wang'aa kabisa kabisa wallati taliha na kundi la pili litaingia peponi litakuwa ala dawi kaukabi dhurrii fi samaa ni kama vile mwanga wa nyota ambayo iko mbali katika horizon inatoa mwanga mkali sana na akasema likulli mri'in minhum na kila mwanaume katika hao wanaume wataingia peponi zaujatani ithnatani atakuwa na wanawake hawa wawili zaujatani ithnatani sasa hem tupunguza hapo wengi wepi ni wanawake au ni wanaume kila mwanamme atakuwa na wanawake wawili zaujatani ithnatani yuramu khusuquhuma suquhuma min wara'i lahmi wama fil janna a'zam asema mtume sallallahu alayhi wasallam e, katika hadithi ambayo iko katika sahihu jami kwamba hawa wanawake watakuwa na sifa moja sifa vipi mukhu mukhu ni kitu ambacho kiko katikati ya mfupa e, mfano uti wa mgongo huu unaitwa spinal cord sasa hapa ndani kuna unyuzi ule eh sasa unyuzi ule vile unaitwa bukhu lakini katika mfupa vile vile kuna mukh yani ule usio naitwa kwa lugha ya Kiswahili sijui nini eh, ambao unakula nyama eh, inabidi unavuta ule unakunywa sasa ule mukh wao katika miundi yao wanawake hao unauona kwa nyuma ya mguu wake si umesimama nyuma sasa huku nyuma ya mguu wa mwanamke huyo unauona ule ndio si ndio uboho si ndio nini eh, unauona kwa nyuma sasa imagine ni vitu ambavyo kwa kweli huwezi ukavitolea sura nzuri kwa sababu mtume salam anasema fiha ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at ila akhirih hakuna jicho ambalo liloona wala sikio lilosikia wala ikawa kuna moyo au mtu mawazo anawaza kwamba itakuwa hivi lakini almuhimu ni kwamba wanawake watakuwa katika sifa hiyo anamalizia mtume salam anasema wama fil jannati azabu ama katika pepo hakutokuwa na mjane mtu ambaye ati aishi bila ya mke duniani hapa kuna watu wanakuwa na ile hali kwamba ah bwana unajua eh sijajipanga vizuri bado eh umri unaenda sijajipanga vizuri mwingine anasema ah ya nini kufuga ng'ombe eh, wakati maziwa yanapatikaniwa katika nini wengine wanakuwa wanabuzibuzi hivyo hivyo alindani wengine wanajisingizia na majini sio na nini na nini anakuwa haoi na tunaishi nao huko lakini mtu anasema ah peponi bwana wama fil jannati aza hakutokuwa na mtu ambaye hana mke kila mtu atakuwa na mkewe hii ndio usalama wa maisha kwamba kila mtu awe na mkewe masala ya kuishi watu huyu ana mke mwingine hana huyu ah hayo na ndugu zanguni yatatupelekea mwisho <laughs> kufanya nini kudhaniana katika dhana mbaya almuhimu naam kwa leo tutasimamia katika hii aya nambari ishirini na mbili wa hurun inin tutasimamia katika aya nambari ishirini na mbili insha allah kesho tutaanzia katika aya nambari ishirini na tatu aqulu hadha wastaghfirullah li wa lakum